Where, where do you think a king should be born? Как вы думаете, где должен родиться царь? Palace. Во дворце, во yeah, дворце, yeah. э, не знаю. A king, a king normally would be born in a, a hospital, the most, the, the best hospital you can find. В основном цари рождаются в самой лучшей больнице, которую можно найти. All the professionals are there. Все профессиональные работники там, лучшие доктора. Very safe, sterile conditions. И они находятся в, э, в стерильных, самых лучших стерильных э, условиях. What about the king of the universe? А как насчет царя вселенной? Where, how would he be born? Как и где бы он родился? If, if the kings of the earth are born in that way, если царь What about the king of the universe? родился бы в таких условиях, как насчет царя всей вселенной? I can't even imagine how wonderful the place is where he's going to be born. Я даже не могу представить, насколько прекрасно было бы место, где бы он родился. All, all the comfortable surroundings. Все вокруг было удобно. The best doctors in the world. Самые лучшие доктора мира if you thought that. Если вы так подумали. Which would be normal. И это нормально, нормально так думать. We would be wrong. Это неправильно. That's what we would expect. Это то, что мы ожидаем. But that's not what we're going to see here in Luke. Но это не то, что мы увидим здесь в Луке. Luke, I mean, actually, I should say, Doctor Luke. Лука, и лучше сказать доктор Лука. He was a medical doctor. Did you know that? Он был медицинским доктором. Вы это знали? Luke gives us a, a totally different picture of this very important event. Лука дает нам совсем другую перспективу на эту историю. We're going to look in Luke chapter 2, verses 1 to 20. Мы будем рассматривать вторую главу от Луки, стихи с 1 по 20. there, follow Если у вас есть Библия, то просто следите, э, пока мы будем читать. First, verses 1 and 2. Сначала стихи 1-2. В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. So first of all, Luke tells us when this birth happened. Во-первых, Лука говорит нам о том, когда происходит рождение Иисуса. This was a real event in history. Это было реальное событие в истории. It happened during the time that Caesar Augustus was ruling over Rome. И оно произошло в те дни, когда кесарь Авгу- Август э, э, правил Римом. Who, who's a historian here? Кто здесь историк? Did- When did when did Caesar Augustus rule? Когда Anybody? кесарь Август правил, No, no. Okay, let me remind you. Дайте я вам напомню. He ruled from 27 BC. Он правил с 27 века до нашей эры. 27 BC Ой, до рождения Иисуса, 27 года, да, извините. 27 года до рождения Христа до 14 AD. А до 14 года после рождения Христа. We also remember learning from Matthew that King Herod was ruling when Jesus was born. Но также мы, мы помним, что царь Ирод правил, когда родился Иисус. Now his, his reign, his reign ended Его правление окончилось in, in 4 BC. Э, в четвертом году до рождения Христа. So we know that Jesus was born before that. Поэтому мы знаем, что Иисус родился до этого времени. Okay. So sometime before 4 BC, Jesus was born. То есть в какое-то время до четвертого года до рождения Христа родился Иисус. Some people think of Jesus along with uh, Frosty the Snowman and Rudolph. Некоторые люди думают об Иисусе вместе с снеговиками, оленями, Санта-Клаусом, Дедом Морозом. Nothing could be further from the truth. Но ничего не может отдалё... быть отдаленнее от истины. There's a lot of fun fairy tales around Christmas. Очень много разных сказок э, по поводу Рождества. But the reason for Christmas. Но причина, по которой мы празднуем Рождество. Is that a real child was born in history. Что реальный ребенок был рожден в истории. Let's see what happened. Let's see what happened. И давайте посмотрим, что же происходит. Verses 3 to 5 с 3 по 5 стихи. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. Okay, so Luke tells us how Joseph and Mary came to be in Bethlehem. Uh, то есть Лука нам рассказывает, как же Иосиф и Мария очутились в Вифлееме. There was a, a census that was uh, taken throughout the land. В то время проходила перепись на этой земле. Joseph was of the house of King David. И а Иосиф был потомком Давида. Where was King David born? Где родился Давид? Bethlehem. Did you know that? Bethlehem. Bethlehem. Вы это King знали? David was born in Царь Bethlehem. Давид родился в Вифлееме. And so when they take this census, you go back to your ancestral home. Поэтому, когда происходит перепись, тебе нужно вернуться в город твоих предков. So Joseph and Mary traveled the, about 150 kilometers Поэтому Иосиф и Мария путешествовали где-то 150 километров from Nazareth up in the northern part of с Israel Назарета, э, который находится на севере Израиля, down down south near Jerusalem вниз на юг, недалеко от Иерусалима, to Bethlehem. Okay? в Вифлеем. When Mary was maybe eight months pregnant. Э, когда, скорее всего, Мария была где-то на восьмом месяце беременности. Well, Mary, why don't you just stay home? Э, Мария, you, думаю, наверное, тебе лучше остаться дома. You're, you're pregnant. Ты беременна. Why would you? Why should you make this long journey down to Bethlehem? Зачем тебе так долго ехать в Вифлеем? What, wa- what's the answer? А какой ответ? Why, why did she do that? Почему она это сделала? Why did Joseph agree? Почему Иосиф решился на это? They knew. Они знали. They knew that the child that she had was carrying Они знали, что ребенок, которого она носила, was the Messiah. был Мессией. We, we, we read Matthew chapter 1 earlier, didn't we? Мы ранее прочитали Матфея первая глава. Joseph and Mary knew that this child was the Messiah. Иосиф и Мария знали, что этот ребенок был Мессией. What else did they know? Что еще они знали? They knew Micah chapter 5. Они также знали Михея, пятую главу. They knew that the Messiah was supposed to be born not in Nazareth. Они также знали, что Мессия должен был родиться не в Назарете, but in Bethlehem. но в Вифлееме. So they said, Let's Поэтому они сказали, поехали. 150 kilometers. 150 километров. Walking, riding a donkey. Пешком шли, ехали на осле. How long would that take? 150 Сколько kilometers. времени на это понадобилось? 150 километров. Couple days? Пару дней? No, no, I don't Нет, think so. я так не думаю. Maybe a couple of weeks, Может быть, пару недель, or maybe more. или же, может, Because I don't больше. think she moved very quickly. Потому что я не уверен, что она очень быстро передвигалась. So they've made the, they've made this long journey. Поэтому они проделали такой огромный долгий путь и приехали в Вифлеем. What happens when they get there? Что происходит, когда они туда Verses добрались? 6 and 7. Стихи 6 и 7. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. When they got there, Когда они туда прибыли, she was not eight months pregnant. И она уже не была 8 месяцев беременна. She was nine months pregnant. она уже была 9 месяцев She беременна. was ready to give birth. И она была готова родить. And the only place they could find. И единственное место, которое они смогли найти, Wait, why is there so many people there? подождите, почему там так много людей? Why was the, the inn, the hotel, Почему это гостиница? wh- why was it full? Почему она была забита? Well, there were a lot of other people coming because of the census too. Там было много людей, которые приехали на перепись тоже. And by time Joseph and Mary got there, all the rooms were full. И к тому времени, когда Иосиф и Мария туда добрались, уже все комнаты были заняты. So the only place they could go. Поэтому единственное место, куда они могли пойти, was was out back. Это было где-то там. Where where all the animals were э, где находятся все животные. There was some kind of a little shelter. Там был небольшой как приют. And, Убежище, спасибо. And that was as comfortable as they could, could get. И это самое уютное место, которое они могли получить. But it didn't matter. Но это не имело значения. The baby was born. Младенец родился. It's a beautiful, healthy little boy. здоровый, красивый мальчик. Some of you are parents. Некоторые из вас родители and some of you will be parents. И некоторые из вас будут родителями. When that uh, first child came. Когда этот первенец родился. How did you feel? Когда ваш первенец родился, что вы чувствовали? Радость. Ничего. <laughs> It felt like a miracle. Было ощущение, что это чудо. Just think about it. I believe that Every birth is a miracle. Я просто подумать об этом. Я верю в то, что любое рождение ребенка это чудо. If that's true, and I think it is, если это правда, я думаю, что это правда, then this birth тогда вот это рождение было вдвойне чудом. And all the more reason и много-много причин to для rejoice, этого. Для того, чтобы радоваться и благодарить, и прославлять Бога for the safe arrival of this child. За безопасное рождение этого ребенка. Let's keep going. What happens next? Давайте будем продолжать. Что же происходит дальше? Verse 8. Verse 8. Стих 8. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. So, who were the first people to hear about this, the king of the universe being born? Кто же первые люди, которые услышали о рождении царя вселенной? Other kings? Остальные цари? Important politicians, maybe. Какие-то важные политики, может быть? Special invitations. Special invitations were given Раздавали особенные with, пригласительные. with gold around the И edges. на, вокруг по краям было э, золото. Where we're announcing the birth of the king of the Yeah. universe. Провозглашаем о рождении царя Вселенной. That's not what happened, of course. No. Это, естественно, не то, что произошло. It wasn't these special people that the announcement came to. Э, э- Это не были особенные люди, к которым пришло это It объявление. wasn't the highest people in society. А- Они не были самыми высшими слоем общества. It was the Они были lowest people самым низшим of слоем society. общества. Shepherds. Пастухи. We say shepherds. Oh, okay, Мы shepherds. говорим, ну пастухи, ну. No, no, no, no, no, no, no. Нет, нет, нет, нет. You have to understand. Вам нужно понять. That shepherds. Что пастухи. On the scale of societal importance. По шкале важности в обществе. They may not have been the total bottom rung. Они, может быть, не были последними в этой шкале. They were up maybe one or two steps from there, though. на одну или две поделки выше. They were dirty. Они были грязными, They were smelly. они были вонючими, They stayed with animals они жили с животными all night. всю, всю ночь. They were uneducated, Они были необразованными, unsophisticated. простодушными. <laughs> But God loved them. Но Бог любил их. God loved them and he proved it. Он любил их, и он доказал это. by Going to them first. Доказал тем, что пришел к ним первым if God goes to them, если Бог приходит к ним, do you think everybody else is invited as well? Думаете ли вы, что все остальные тоже приглашены? That's the point. Вот в чем смысл. If God goes to the lowest, если Бог приходит к самым низшим, demonstrates His care, His love и показывает им свою заботу и любовь, it includes everyone. Тогда это включает всех остальных людей. God is, is just so great in his love. Бог настолько велик в своей And любви. he doesn't just use words, И Он не просто использует слова, he shows it. Он And показывает. this is a great example of И that. это прекрасный пример. Well, what happened to these shepherds? И что же происходит с этими пастухами? <laughs> Verses 9 to 14. Стихи 9 to 14. Okay. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. Вот вам знак, вы найдете младенца запеленатого и лежащего в кормушке. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее «Слава Богу в вышине небес!» а на земле мир людям, которым Он благоволит. The first, the, the first thoughts and feelings of these shepherds probably wasn't the greatest. Первые мысли и чувства, которые переживали пастухи, наверное, вряд ли были хорошими. There's an angel. О, ангел. <laughs> right? <laughs> It, it wasn't the, the response wasn't, oh, cool, look, there's an Ответная angel. реакция не была «Ого, круто! Ангел, Господи, ничего себе! Let me get a selfie. Давайте я сфоткаю и селфи сделаю!» No! Нет! These guys were terrified. Эти ребята испугались. They were, <laughs> and the, the first thing the angel says, guys, guys, И guys, первое, что сказал ангел, ребята, calm, ребята, calm down. Don't be afraid. успокойтесь, You don't, успокойтесь, не you don't need to be бойтесь, afraid. вам не нужно бояться. They, they stayed. They didn't run away. Они остались, они не убежали. They stayed. They Они listened. остались, они слушали. And what they И heard то, что они was услышали, just incredible in their было ear. невероятным слышать. This was good news. Это была радостная вещь. So very quickly their emotions shifted. И очень быстро их эмоции переменились. From being scared to death. От того, что они были до смерти напуганы. To being this, I think this is a good thing. К тому, что, о, я думаю, что это что-то классное. So they're listening. Поэтому они слушают. And they hear good news. И они слышат радостную весть. They're Finally, Наконец-то! finally the Savior, the Messiah has Наконец-то come. Спаситель, Мессия пришел. And they, И они, shepherds, пастухи, they were они invited были приглашены by an angel of God ангелом to Господним go and see the child. пойти и увидеть младенца. This child's birth Рождение этого ребенка было достойно ангельского хора. Why? Почему? Because this is the highest, the very best that God has ever done on behalf of His creation. Потому что это самое высшее, самое лучшее, что когда-либо Бог делал для своего творения. And what's going to be the result? И каким будет результат? We just read it. Мы только что прочитали. What's, what's going to be the result? In, in people's lives. Результат в жизни людей. Not, not somewhere over there, but for me. Не где-то там далеко, но лично для меня. What's going to be the result? Каким будет результат? Peace. Мир. Peace in our hearts instead of Мир в нашем confusion сердце- and hurt сердце. and Вместо боли, замешательства being какого-то. lost. I don't know what's this world all Вместо того, about. Who чтобы am I? Where am быть I going? потерянным, кто я What's такой, happening? в чем смысл этого мира, God что sent His происходит. Son so that Бог we послал might have своего Сына, peace. чтобы у нас был мир. Peace in our heart. Мир в нашем сердце. Peace to all people with whom Мир. He is pleased. Всем людям, которым Он благоволит. Wait a minute. Подождите. Peace for those Мир для тех, with whom God is pleased. кому Бог благоволит. Well, who's God pleased with? Кто угоден Господу? Кому Он благоволит? Who, who, who pleases God? Кто угождает Господу? Those who receive the Savior. те, кто принимают Спасителя, those who obey the Savior, те, кто слушают Спасителя, who worship the Savior, кто поклоняется Спасителю, those are the people это who те will люди, receive peace. которые примут мир. That's the good news. Вот в чем радостная весть. And that's for everyone. И это для каждого. How does this story end? Как заканчивается история? 15 to 20. Let's look at these, this Давайте last, these last verses, 15 to 20. стихи. Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло. О чем это нам объявил Господь. Они поспешили туда и нашли Марию, и Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, а Мария все запоминала и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им и было сказано. So without any hesitation, то есть, э, не имея никакого колебания, What did the shepherds do? колебания, что делают пастухи? They hurried off to find the child. Они быстро поспешили, чтобы найти этого младенца. They went. Они пошли. They saw. Увидели. They told. Рассказали. And they gave praise. И прославили. Now, I think that's a pretty good pattern to follow. Я думаю, что это очень э, прекрасная последовательность, последовательность, которую, которой мы должны следовать. What about Mary? Her her response. Как насчет Марии? Как она отреагировала? What does it What does it mean to treasure? To treasure something. Что это означает хранить? что-то как сокровище. What, what kind of things do you treasure? Что вы храните? Not, not the specific things. Какие вещи? Не определенные какие-то вещи. We treasure things that have value. Но мы храним что-то, что имеет ценность. If something has great value. Если у чего-то есть невероятная ценность. Then, then I then I'm said to, to treasure that thing. Тогда я направляю все свои силы для того, чтобы хранить это. There's nothing more valuable. Нет ничего более ценного. Than having our sins forgiven. Чем иметь наши грехи прощенными. Of having peace with our Creator, with God. Когда мы имеем мир с нашим Создателем, нашим Богом. And if we ignore the truth, если мы игнорируем истину, what happens? что происходит? Well, we don't count it as valuable. Мы we, не счита... Если мы не считаем we, ее ценной, we made this decision that, that has no value for me. Что, когда мы принимаем решение, да, это не имеет ценности для меня. And we'll be will be lost. тогда мы будем потеряны. But if we choose to treasure it, Но если мы э, изберем ценить это, protect it, защищать, remember it помнить об этом each and every day, каждый день нашей жизни, and live our lives и жить, based on those truths, основываясь над- на этих истинах, then we have the most valuable treasure this world can offer. тогда у нас будет самое ценное сокровище, которое может которое есть в этом there's, мире. you can search the world over and you're never going to find anything more valuable. Вы можете искать по всему миру, но ничего вы более ценного не найдете. What do we learn here today? Что мы сегодня узнали? It, it's very simple. Очень легко. God keeps his promises. Бог сдерживать свои обещания. We don't have to worry. Нам не нужно беспокоиться. We, we just need to trust him. Нам просто нужно довериться ему. God loves us so much. Бог настолько сильно нас любит. In spite of our sin. Несмотря на наш грех. That makes When I think about that, that makes me feel very small. Когда я об этом думаю, то я себя чувствую очень маленьким. Christmas story Рождественская история, is about a, a birth, a birthday, yes, э, конечно, говорит о рождении, да. but but more than that, Но более чем это, Christmas story рождественская it история reveals it reveals the plan of God открывает план Господа for how how we can be forgiven, по поводу того, как мы можем быть how прощены, we can have a relationship with the living God. Как мы можем иметь отношения с живым Богом? Instead of being lost. Вместо того, чтобы быть потерянным. Instead of feeling guilty for all of our lives. Вместо того, чтобы чувствовать вину за весь наш грех. I, would say it this way. Я бы так это сказал. the Christmas story. Рождественская история. Is about grace говорит о благодати. His grace to us. Его благодать к нам. And in turn, our grace shown to one another. И как ответ, наша благодать, которую мы показываем остальным. What do you have that has not been given to you? Что у вас есть, то, что вам не было дано? Well, the answer is nothing. И ответ такой, ничего. Ничего у нас нет, чтобы нам не было дано. By the grace of God. Через благодать Божью. This is what Christmas reminds us of. Вот о чем напоминает нам Рождество. And that is worth celebrating. И вот именно это мы празднуем. Each and every year. Каждый год. It never, it never gets tiring. И никогда мы не устаем от этого. So I hope that we enjoy once again this celebration. Поэтому я надеюсь, что мы снова таки э, э, будем наслаждаться этим праздником. Paul said it this way. Павел сказал это так. Thanks be to God for his indescribable gift. Что вся благодарность должна быть Богу за его неописуемый дар. Let's pray, please. Давайте помолимся. And then we're, our, our children, I, I know they're ready. И потом я знаю, что наши дети готовы. They've been leaking in. Они пытались сюда проникнуть. That's great. Okay, let's pray. And then we'll invite the children to come. All right. Thank you, Lord, for this reminder of, of how you came into this world. Спасибо, Господь, за это напоминание того, как ты пришел в этот мир. Thank you, Lord, that you've provided a way for us to be forgiven. Спасибо за то, что Ты обеспечил нам путь, через который мы можем быть прощенными. You've provided a way for us to have peace with you. Ты обеспечил путь, через который мы можем иметь мир с тобой. Thank you for your grace and your mercy in our lives. Спасибо за твою благодать и милость в нашей жизни. We do not deserve it. Мы этого не заслуживаем. But you love us anyway. Но ты любишь нас несмотря ни на что. And we thank you so much. Мы благодарим тебя очень сильно. Help us to live our lives in light of what you have done for us. Помоги нам, Господь, жить в свете того, что ты сделал для нас. We pray these things with much thanksgiving, Lord. Мы молимся об этом с с благодарением. Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь. аминь.